Пад вечар выбілася з-за хмар сонца і зноў летнім тварам зарадавалася зямля. Была ў гэтай радасці задумёнасць жоўтых далей апусцелага поля, трывога шуму сініх кустоў. Але клалася цішыня вонкавай безутрапёнасці і радасць зямлі была магутнаю і неабдымнаю. Чарнелі дарогі вільготнай глебай, асенняй травой зеляніліся іх каляіны. Жоўты ліст прыпадаў да травы, чуючы пад ёю зямлю. І разам з усім, што было навокал яго шэрым і яскравым, нязграбным і прыгожым, маліўся вялікай радасці. Неба сінела, солнце абнімала захад, далі зямлі, вабілі жыць. Летняя шырыня і восень, Восень. Пахла полей паплавы і аброслыя мохам платы, і кара абветраных дрэваў. Дзяўчына хадзіла босая па траве. Лёгкі холад жоўтага лісця пад нагамі быў прыемным. Слаўна цямняла рудая сукенка яе сярод тонкіх садовых дрэў і шэрых сцен. Салома шумела пад рукамі ў дзяўчыны, і перамешаная з зяленівам сухой травы, весяліла дзяўчынены вочы. І вочы гарэлі чорнай глыбінёю, і ўсё было ў іх, як бы свет адлюстраваў іх, все глыбіні хараства, радасці і смутку, Для паказу таго, што самае жахлівае ў юнацкім смутку гэта та дзяўчынены вочы. На скананні дня ўпраўляючыся тут, чула яна, што сумуюць па ёй двое. Алесь быў моцным і прывабным. Каханне першых часоў прытупілася за год, але з'яўляцца пачало нешта, падобнае на прывычку да яго. Аднак жа вострыя хістанні надыходзілі вельмі часта. І раптам неспадзяваны кватарант, Раней бачаны некалькі разоў у горадзе і ледзьве знаёмы, узняў цэлую буру і парушыў усё. Вобраз алеся стаў блёклым і затуманеным шэрым. Днём білася устрывожана сэрца, калі кватарант памагаў цадзіць малако. Тужа хвалявалася горасцю трапення пачуццяў, калі алей стаяў каля яе ў кухні. І цяпер цвілі ў душы піжмы, і палыны. Бездапаможнасць і нават безнадзейнасць панавалі над ёю. Скрыпела вочапам студням, павольна званілі ў царкве, амаль сканаў дзень, Тады яна ішла з прыгуменню ў хату трывожна было і страшна ісці туды мусіць чакаў там каханы нават цяпер ужо кватарант ісці гуляць куты лезь жа чакаў недзе ці меўся прыйсці на шастала под нагамі салома, пахлі трава, вечар і восень. Калаціўся в апошніх хвілінах сваіх дзень у змроку навіслых голлямі дрэў, плакала дзяўчына. Царкве ўсё званілі, Бацькавы крокі чуваць сталі на двары, дзяўчына зняла з галавы хустку, выцерла твар і пайшла насустрач. Бацька быў у новых ботах і зусім не кульгаў. Надвор’е пагодлівае стане, сказаў ён: Нага ў мяне зусім здароваю чуецца. Хто ў хаце? — запытала дачка нікога дзе ж мама хто яе ведае куды яна пайшла а каморнік на вуліцы сядзіць на лаўцы яна цішком увайшла ў сенцы спяшаючыся памыла ногі абула чаравікі ускінула на плечы вялікую хустку і пайшла агародамі каб ніхто не заўважыў яе куды ты ганна бацька замыкаў гумной распускаў у дзягцяны пах ботаў. Э, гуляць пайду з дзяўчатамі. То чаму ты вуліцаю не ідзеш? Яна нічога не адказала. Бацька паглядзеў на і сказаў сам сабе: Дуры дзяўчына, сама не ведае, чаго хоча. Ён доўга глядзеў ёй услед, аж пакуль не знікла постаць яе в змрочных агародах. Выйшаў ён за гумно і бачыў, як меркне поле, чуў, як маўчыць балота. І ўсё глядзеў, як блёкнуць густыя колеры захаду. Пасля зняўшы шапку і пагладзіўшы лысіну, посвістаў і рушыў у двор і на вуліцу. Каморнік усё сядзеў на лаўцы. Вы пойдзеце куды, ці будзеце дома? Каморнік залажыў нага на нагу і паглядзеў з маўклівым запытаннем яму ў вочы. Я гэта таму гавару, што, нікога дома няма, а э, я таксама падацца куды-небудзь думаю. І Ганны няма, пайшла. Каморнік помаўчаў і пайшоў вуліцаю. добрыйы хлопец, сказаў, гледзячы на яго, Юлік Баранович. Увайшоў у двор, замкнуў сенцы, падлажыў ключ пад ганак і павольна закрочыў змрочнаю вуліцаю. Неўзабаве павярнуў ён на рыначны пляц, каля панурага будынка народнага дома быў крык і рогат. Юлік Баранович падышоў бліжэй і пільна, разгледзеў, як белагаловы клемусь пропускаў сярэдзіну людзей. Застылаю усмешкаю аб нечым марыў каляганка міліцыянер. Што гэта будзе тут? — запытаў Юлік Баранович. Меліцыянер перакруціўся на адной назе. Спектакль асінае гнездо ставіцца. Асінае гнездо. Юлік Баранович пайшоў далей, ціха пасмейваючыся. <laughs> Аж асінае гнездо. <laughs> Шпілі так, Шпіль так нейкі трасца іх матары. Шпіталь вар'ятаў. Праз хвіліны дзве ён увайшоў у царкву. У прытворы гарэла тоненькая свечка, маўклівы твар Хрыста глядзеў у бездонне чорных сцен. Пахла заляжаласцю і спакоем, без бур і трывогу спакой гэты межаваўся з неіснаваннем. І он пацалаваў холоднае дрэва, дзе абшморгана была людскімі губамі нага Хрыста і паправіў свечку перад Христовым тварам. У царкве скупа асветленай дзяк чытаў кафізмы. Налево каля сцяны кум прадаваў свечкі, Юлік Баранович падаў куму руку. Як маецеся, Дякуй Богу, як вы, дзякуй за памяць, Што это за гвалт такі чуваць? Это ж адпусці Бог грэх, шпіль так. А, -а, -а. Ноле, ну асінае гнездо яны яшчэ пашапталіся пра цану на познія гуркі, пра нямецкае войска і пра новую кадушку, якую кумпа заўчора купіў на капусту. Пасля ўдвух запалілі яны панікадзіла і зноў пачалі перашэптвацца. А палове службы сабралася трохі народу, Тады Юлік Баранович заўважыў куму, што ў панікадзілі адна свечка пахілілася на бок. Яны ўдвух выйшлі на сярэдзіну царквы, агледзелі панікадзіла. Моцным шэптам капчуў народ кум сказаў: « Будзе гарэць, нічога. Юлік Баранович не згадзіўся, плыве, Не, не плыве, Я кажу, што плывей падлогу закапае. Аднак ён быў далёкі ад таго, каб спускать панікадзіла і папраўляць свечку. Так яны памеркавалі, паглядаючы на ўсіх, падаліся назад да свечнай шафы. Пасля службы яны прайшлі з дзякам пад дзякаўскі дом пастаялі ў трох каляварот. У агародчыку перад вокнамі чарнела вяргіня і гусцілася каля сцяны плота мята. Цёпла, сказаў дзяк. Ну але цёпла, А я хрыпаю, Што ж такое? У мяне была спеўка перад нядзеляю. Дык я ўпацеў і адчыніў акно от мяне і прабрала. Спацець трэба. Я пацеў, але хрыпата не праходзіць. Як жа вы спяваеце? Я перад тым, як ісці на клірас, выпіваю штукі тры яец. Ха -ха. А я вам параю гарэлкі з мёдам. Самагонка добра, Ачышчае голас нават і чыстае без мёду. Чыстая яшчэ лепш, пацвердзіў Юлік Баранович. Я даўней як ахрыпну, дык чарак дзве выпіваю. Дык яно і раз разаграе чалавека і голас ачышчае. А вам пры вашым можна сказаць рамястве. Дык не іначай трэба для чысткі голасу мець рацэпт. Дык як вы кажаце, чыстая самагонка, ноле, ну, чыстая самагонка ды не трэба ну дык не трэба вам я ж кажу ні яец ні шмаец я спрактыкаваўся чорны быў вечар і весело было гаварыць тут ім у трох калі у вас няма дык я магу дастаць вам самагонкі сказаў барановичаў кумт знойдзецца адказаў дзяк быў ён сутулаваты і вясёлы з выцягненаю ўніз барадою развітаўшыся з ім юлік баранович ступіў колькі крокаў азірнуўся і сказаў куму можна сказаць самавіты ён чалавек ей богу